Egun honen zule guzieri, egian lan eta bizi, usutan entzuna dugu eta nola ez partekatu, nahi genuke bai gure lujaldean hemen denek aberastasunaren ekoizpenean parte hartu eta bere banaketaz beneficiatu. Argiki denentzat atraktibitatea garapen ekonomiko eta industriala hitzak ez dira soilik komunikatzeko aldi oro atera behar, baina bai bolontate politiko gisa argiki engaiatu eta buksatu behar dira. Bo, zonbatzuetat, ala erranik, animaleko kapitalista, burguestazio ino bai, eskundak diskurtso klasikoa dugu hemen. Baina berriki ono, haritzen gira sopresa handirigabe gabe, enetako, hemen, enpresa galtzen ditugula, bitxiki ez dira sobera urrun eskapatzen, baina gure hauzuen gana landesetan bai, omen handena egitsago lujak badira, merkio laguntzak instalatzeko, saretzeko, zergak apalago, maila honeko infrastruktura eta langileak aterpetzeko horbil arazorik ez. Alta simpleki gogoetatzen badugu politikoki. Hemen, nun eskuina dugu aferetan betidanik enpresen garapenen aldetik gauzak ez dira hain honak. Bon, turismoan etxegintzen promozioen eta gastronomian beti martxan hori. Ta paradoxalki, han landesetan, alderantziz, nunkasik ezkerra dugu aferetan betiranik, Bon, partikulazki tokiko gizon azkar baten bolontate aintzindari bat esker, Emanueli jauna, beti kuadro publiko azkar batekin eta sektore guzien arteko horreka bilatuz, enpresen garapenen aldetik gauzak honak dira, eta nola ez aipatu irureun hektareko Atlantizud aktivitate parkaren arrakasta, garaian denek erotzat hartzen zutena, Ta aberastasunen banaketen aldetik gauzak biziki onak dira, nola ez aipatu zahetxe publikoak, zidek uraren kudeak eta publikoa, ta zaltasunean diren dako laguntzak. Beaz azken finean gure lujaldearen epeluzeko proiektu ekonomiko bat badea. Urte osoan egunero turismoaren garrantzia salatzen delarik, seinale ona dea sistematikoki enpresa berri edo handitzen instalazioen aurka mobilizatzea. Urte osoan egunero kostaldearen garrantzia salatzen delarik zilegitasunez barnekaldean inbertsuak ere bai aldarrikatuz, seinale ona dea sistematikoki edo zein desbideratze eta bide handitzen aurka mobilizatzea. Ez dut uste ta finitzeko errian lan eta bizi nahi bada denentzat. Gure paisaiatan aldaketa hausartak beharko dira. Maian horretzat presgirea. Mileskerak eta zentzunik eta pasa egunon.